Поміркуйте. Поміркуйте лишені. Візьміть до уваги середовище, в якому були скоєні злочини. Не забудьте також про географічні і соціальні особливості Тополевого острова, де ви маєте приємність мешкати. З двох одне. Або вбивці пощастило втекти, і в цьому разі ми не знаємо де його шукати, або вбивця один із мешканців острова. І нам доведеться товктись тут на один тиждень. Подібна дилема виникає у кожній карній справі, зауважив я. Не думаю, щоб вона могла збентежити досвідченого криміналіста. Вона не була такою складною в ті благословенні часи, коли нам ще не загрожував суспільний хаос. Злочинці усі знали, декого виказувало їхнє минуле, декого свої ж спільники, а треті виказували самі себе, необережно розтринькуючи злочинну здобич. У побутових злочинах кожні дев'ять із десяти випадків спричинювались корисливим інтересом. Так було колись. Так було колись. Ну, а тепер нічого подібного. Я вже казав вашим колегам, половина мешканців Тополевого острова живе не поза законом, а в приємній незалежності від нього. Подивіться на першу жертву. Очевидно, доброчесну комерсантку. Це мільйонерка чорного ринку. Друга ваша квартирна господиня. Ви самі не знали, що вона багатіє на підпіллі спекуляції. Третій дядько нашого льотчика. Я нітрохи не прибільшу, коли скажу, якби цей нещасний не загинув, з нього самого міг би стати чудовий убивця. Стефан Борель, агент контори з торгівлі нерухомим майном, мешкав на шляху пристані з часу своєї мобілізації. Закладаюсь, коли б я зажадав від Бареля його останню декларацію про прибутки, якщо він взагалі складав такі декларації, то я побачив би там мізерну суму. Убивця, який спустошив його шухляди, збирав дані про нього не в податковому відомстві. Я повторюю вам, таких на вашому острові кілька сот. Ну, от і спробуйте перейти ці джунглі. Звичайно, ми зробимо все, що в наших силах. Але я не приховую від вас. Як на мене, великої надії немає. Сподіваюсь, вам не треба нагадувати, що ці песимістичні міркування не для преси. Я з вами говорю, бо ви справляєте на мене враження порядної людини. Я вкладаю в це слово той зміст, який воно мало у кращі часи. Чи існують професії, які сковують людину, а не збагачують її? Можливо, скептицизм комісара видавався мені виявом слабкості саме через різницю у віці чи темпераменті. А може, він мав рацію? Я ледве стримався, щоб не спитати, а та жахлива деталь, серчана кислота. Чи не є це навмисне підкресленим штрихом? спільним для всіх трьох злочинів. Деталь покликана скерувати пошуку певному напрямку. Я лише наважився натякнути, що три вбивства скоєні у такий короткий проміжок часу і за однакових обставин можуть дати підставу для припущення про таємний зв'язок між жертвами, їхню спільну удачу розслідування чого могло б, зрештою, висвітлити спільна удача усіх трьох це ховати вдома гроші.